بسم الله الرحمن الرحيم والطور Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Juro por el monte donde tu Señor habló a Moisés, وكتاب مسطور por el libro escrito. En un pergamino desplegado. Por la casa frecuentada por los ángeles. Por el techo elevado del cielo. y por el mar rebosante, ان عذاب ربك لواقع por ello juro que el castigo de tu Señor sucederá. ما له من دافع y nada podrá evitarlo. يوم تمور السماء مورا Ese día el cielo se agitará con violencia. Y las montañas se desvanecerán convirtiéndose en partículas que se lleva el viento. Ay, ese día de quienes hayan negado la verdad. الذين هم في خوض يلعبون esos que disfrutaban en su falsedad y no tomaban la religión en serio. يوم يدعون الى نار جهنم دعا Ese día serán conducidos y arrojados violentamente al fuego del infierno. هذه النار التي كنتم بها تكذبون y se les dirá Este es el fuego que negaban افسحر هذا ام انتم لا تبصرون ¿Aún piensan que esto es brujería o es que no ven? اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون Entren en él. Tanto da si lo toleran con paciencia como si no, pues no saldrán de él. No reciben sino la retribución que sus acciones merecen. Los piadosos disfrutarán de jardines y delicias. فاكهين بما اتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم Estarán complacidos con lo que su Señor les concederá y los habrá protegido del castigo del fuego. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون Se les dirá: Coman y beban alegremente como recompensa por lo que hicieron, متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين estarán reclinados sobre divanes alineados unos frente a otros. Y les daremos por esposas a huríes de hermosos y grandes ojos. والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين Y haremos que los hijos de los creyentes que siguieron a sus padres en la fe sin llegar a alcanzar su mismo nivel se reúnan con ellos en el paraíso elevando la posición de los hijos a las de sus progenitores sin que la recompensa de las acciones de estos se vea mermada pues toda persona es responsable de sus propias acciones وامددناهم بفاكهه ولحم مما يشتهون y los proveeremos de toda la fruta y carne que deseen يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم se pasarán unos a otros copas de un vino puro que no los incitará a decir banalidades ni a obrar pecaminosamente ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون y circularán entre ellos jóvenes sirvientes de bello aspecto semejantes a perlas protegidas واقبل بعضهم على بعض يتساءلون y se dirigirán los unos a los otros preguntándose sobre su vida en la tierra. Unos dirán, cuando vivíamos entre los nuestros en la vida terrenal, temíamos el castigo de Allah. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم y Allah nos agració y nos libró del tormento del fuego انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم en verdad solíamos invocarlo con anterioridad ciertamente él es el afable el misericordioso فذكر فما انت بنعمه ربك بكاهن ولا مجنون exhorta a los hombres mediante el Corán oh Muhammad pues por la gracia de tu Señor no eres ni un adivino ni un loco أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون ¿O acaso dicen quienes se niegan a creer en ti es un poeta Esperemos que le llegue con el tiempo una calamidad la muerte قل تربصوا فإني معكم من المتربصين Diles Esperen a que llegue mi fin que yo también espero ver lo que será de ustedes el día de la resurrección أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون Son sus mentes las que los llevan a decir lo que dicen negando la verdad o es que son unos transgresores obstinados y no quieren aceptar la fe أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون o dicen que él se lo ha inventado no más bien rechazan la verdad فلياتوا بحديث مثله ان كانوا صادقين que presenten una recitación similar al Corán si son veraces أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون ¿O es que nadie los creó o son ellos quienes se crearon a sí mismos? ¿O son ellos los creadores del cielo y de la tierra? No, más bien no tienen certeza de la verdad. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون ¿O acaso tienen ellos en su poder las provisiones con las que tu Señor los sustenta o tienen autoridad absoluta para hacer lo que les plazca? أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين ¿O es que poseen una escalera hasta el cielo que les permite escuchar lo que allí se dice? Quien logre escuchar algo, que muestre una clara prueba que lo confirme. أم له البنات ولكم البنون ¿O es que Allah tiene hijas como alegan, mientras que ustedes tienen hijos varones? أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون ¿O es que tú, Muhammad, les pides una remuneración que los abruma por transmitirles el mensaje? ¿O acaso poseen el conocimiento absoluto del gaib y lo han registrado? ¿O quieren tramar algo contra ti, Muhammad? Mas los planes de quienes niegan la fe se volverán contra ellos. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون ¿O acaso tienen alguna divinidad fuera de Allah? Glorificado sea Allah. Él está muy por encima de compartir su divinidad con nadie. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم Y si viesen caer parte de un castigo del cielo sobre ellos, dirían en su arrogancia que solo son nubes apiladas. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون Déjalos, pues, hasta que les llegue el día en que quedarán conmocionados, el día de la resurrección. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون Ese día de nada les servirá lo que maquinaron en la vida terrenal contra ti y contra tu religión. Y no serán socorridos. وان للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن اكثرهم لا يعلمون Y quienes hayan sido injustos por rechazar la verdad serán además castigados con anterioridad en la vida terrenal. Pero la mayoría de los hombres no lo saben. واصبر لحكم ربك فانك باعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم Espera paciente la decisión de tu Señor, oh Muhammad, acerca de ellos, pues estás bajo nuestra observancia y protección. Y glorifica a tu Señor con alabanzas cuando te levantes por la mañana. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم Y glorifícalo también por la noche y cuando se oculten las estrellas antes del amanecer.